بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمن la Mwenyezi ورحمة mwingi wa إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Wanapokujia wanafiki husema tunashuhudia ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anajua kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kuwa hakika wanafiki ni waongo اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون Wamevifanya viapo vyao ni kinga na wao wakajizuia kuifuata njia ya Mwenyezi Mungu. Hakika ni mabaya kabisa waliokuwa wakiyafanya. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Hayo ni kwa sababu ya kuwa waliamini kisha wakakufuru, kwa hivyo umepigwa muhuri juu ya nyoyo zao. kwa hivyo hawafahamu lolote wa idha raaitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduwwu fahdharhum قاتلهم الله أنا يؤفكون na unapowaona miili yao inakupendeza na wakisema unasikiliza usemi wao lakini wao ni kama magogo yaliyoegemezwa wao hudhania kila ukelele unaopigwa ni kwa ajili yao hao ni maadui tahadhari nao Mwenyezi Mungu awaangamizie mbali vipi wanapotoka na haki wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usuhum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun na wanapoambiwa njooni ili mtume wa Mwenyezi Mungu akuombeeni maghfira uvigeuza vichwa vyao na unawaona wanageuka nao wamejaa kiburi sawa سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين Sawa sawa kwao ukiwatakia maghfira au hukuwatakia maghfira.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 Yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhall walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinna almunafiqina la ya'lamun, wanasema tukirejea Madina mwenye utukufu zaidi bila shaka atamfukuza aliye mnyonge na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye utukufu yeye na mtume wake na waumini lakini wanafiki hawajui الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Munafiqun imeteremka Madina. Sura hii imekusanya kikundi cha sifa za wanafiki ikataja kwamba hao hutangaza imani yao kwa ndimi zao bila ya kuwa wanasema kweli na ikabainisha kwamba wanafanya yamini zao za uongo kuwa ni kinga wasiambiwe kuwa ni makafiri ambao kwa hakika ndio walivyo na ndivyo watakavyolipwa hivyo. Pia imebainisha kuwa hao wanafiki wana umbo zuri la kumpendeza anayewaona na wana ufasihi mzuri wa kusikilizwa. Na juu ya hivyo, nyoyo zao zitupu, hazina imani ndani yake. Wao ni kama magogo yaliyoegemezwa yasiyo na uhai. Na sura inaelezea kuwa wakiitwa ili mtume wa Mwenyezi Mungu awaombee maghfira, hali yao hubainika kwa kuwa hutakabar na hudhihirisha kukataa kwao kuitikia nao wanajivuna. Kisha sura ikaingia kutaja madai ya wanafiki kwamba wao ati ndio watukufu wenye nguvu na waumini ni madhalili na ahadi walioahidi waumini kuwa watawatoa mji reja Madina sura imebainisha wepi katika makundi mawili haya walio watukufu na wenye nguvu. Na hatimaye sura inaelekeza kuwasemeza waumini watoe kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu. Wafanye haraka kwa hayo kabla mauti hayajamfikia mmoja wao, akajuta na akatamani laiti ingeakhirishwa ajali yake. Na wala Mwenyezi Mungu hamuakhirishi yeyote ikishafika ajali yake. Ewe Muhammad, wanapokujia wanafiki, wanasema kwa ndimi zao, tunashuhudia kuwa hakika wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anajua kwamba wewe ni mtume wake. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia kwamba wanafiki hapana shaka ni waongo katika kujidai kwao wanaamini, kwani hawasadiki katika nyoyo zao. Wamezifanya yamini zao za uongo ni kinga au ngao za kujikingia ili wasichukuliwe kuwa ni makafiri. Basi wakajizuia wenyewe wasishike njia Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Hakika ni mabaya mno hayo wanayoyatenda ya unafiki na kujitia imani ya uongo. Hayo walioyafanya ndiyo mazoea ya kudhihirisha sio ya kweli na kuwapa yamini za uongo. Kwa sababu hao wameamini kwa ndimi zao kisha wakakufuru katika nyoyo zao. Basi nyoyo zao zimepigwa muhuri kwa ukafiri huu. Hao hawafahamu yepi ya kuokoa na adhabu za Mwenyezi Mungu. Na ukiwaona mili yao inakupendeza kwa uzuri wao na wakizungumza unavutika kuwasikiliza kwa utamu wa maneno yao. Kumbe wao juu ya yote hayo nyoyo zao zitupu hazina imani ndani yake. Kama magogo yaliyoegemezwa hayana uhai wowote. Wao hudhania kila linalozuka basi linawalenga wao kwa sababu wanaitambua hali yao ya unafiki. Hao ndiyo maadui basi tahadhari nao. Mwenyezi Mungu keshawafukuza kwenye rehema yake. Vipi wanavyoiacha haki wakauendea unafiki wanaoshikilia na wakiambiwa, jongeni, apate mtume wa mwenyezi mungu kukuombeeni msamaha. Hutikisa vichwa vyao kwa kejeli na utawaona wanageuka kwa kiburi hawataki kuti Ni sawa kwa hawa wanafiki ukiombea msamaha au ukitoombea. Kwa sababu hao hawauachi unafiki wao. Basi mwenyezi mungu hata wasamehe kabisa Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi kuwapeleka kwenye haki wale wanaokataa kufuata amri yake na kumwamini. Hao wanafiki ndio wanawaambia watu wa Madina msitoe chochote kuwapa hao waumini walio na mtume wa Mwenyezi Mungu ili wapate kumwacha. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina zote za mbinguni na duniani na riziki zote ziliomo humo, lakini wanafiki hawajui hayo. Wanafiki wanasema kwa kutoa ahadi. Tukirejea Madina, hapana shaka kikundi chetu ambacho ndicho chenye nguvu zaidi kitakitoa kikundi cha waumini ambao ni wanyonge. Nguvu anazo Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na waumini sio hawa wanaojitia kuahidi, lakini wanafiki hawajui kitu.